الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويختص المراد أي المراد بالأمر بمعنى أمر فهو الوجوب للنص بصيغة خاصة به <coughs> Bugünkü dersimizin konusu öncelikle üç tane ihtisastan bahis yapacak. Yani bugünkü dersimiz üç davadan ibaret. Birinci davamız emir lafzının vücuba mahsus oldu. Birinci ihtisas bu. Birinci dava Emir lafzının emir lafzı dediğimiz zaman hemze-i muradan teşekkül eden emar, emr lafzıdır. Emrin mükemması dediğimiz zaman ise orada maksat ne idi? Siga idi. İf'al gibi diğer emir sigaları. Burada üç davadan birincisi bugünkü dersimizde emir lafzı. Yani hemze mim radan müteşekkil olan emir lafzının vücuba mahsus oldu. Birincisi bu. İkinci davamız emir sigasının bir vazı vücuba mahsus olduğu vaz'an vücuttan başka bir şeyi ifade etmedi. Dikkat ederseniz bir vaz'a ifadesini kullanıyor. Emir sigatı ifade akimus salate, unsuru yani bütün emir sigaları bir vab, vab'an neye vab edilmiştir? Vücub manasına vab edilmiştir. Ona mahsustur. Bir vab kaydını koymamızla şunu ifade etmiş oluyoruz. Yani vab'an emir sigası vücuba taksis edilmiştir derken oradaki vab kaydıyla emir sigası vatan değil ama karine ile vücubun dışında da ne olabilir? İstimal edilebilir. Nitekim biz emrin dünkü derste de 16 tane emir, 16 çeşit ne var demiştik? Emir var demiştik. Bunlardan, bu emirlerden vukufu ifade eden neddi ibahayı, ondan neddi ibahayı, tesviyeyi yani bunun dışında 16'ya varan tehdittir, tacizdir, tahkirdir. Bütün bunların hepsini ifade eden emir sigası. Ancak emir sigası vücubun dışında kalan diğer 15 taneyi ifade etmesi mecaz yoluyladır. Karine gidenir. Vat'an değildir. Usulcülerin ilgilenmiş olduğu konu ise emir sigası vatan neye vaz edilmiştir? Yani vazı itibarıyla neye vaz edilmiştir? Hanefi usulcülere göre emir sigası vatan vücuba mahsustur. Bugünkü dersin ikinci davası bu. Bunu ispat edeceğiz. Üçüncü davası ise vücub sigaya mahsus. Yani mana dediğimiz vücut, siga dediğimiz lafza mahsustur. Ne demek? Vücut sadece sigadan anlaşılır. Sigadan başka Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinden, işaretinden veyahut da sükutundan anlaşılmaz. Vücut sadece nereden anlaşılırmış? Sigadan anlaşılır. Üçüncü davamız da vücut dediğimiz mananın sigaya mahsus olduğunu ifade etmek. Şimdi birinci dava ile ders başlıyor. Birinci dava ne idi? Emr. Yani hem de imradan müteşekkil olan emr lafzının vücubu ifade ettiği, vücuba mahsus olduğunu bize söyleyecek ve delil getirecek. Ve yastassu, tahsis edilmesine muraduhu Hu'nun muradı. O hu zamirinin merci'i nedir? Hu zamirinin merci'i deride geçen emr lafzıdır. Emrin muradı demek olur. Zamirde istihdam var. Neden? Çünkü biz geride geçen emr lafzıdan maksat nedir demiştik? Müsemmadır. Yani sigadır demiştik. Ve onun tarifini yapmıştır. Siganın tarifini yapmıştır. Dolayısıyla bu zamirin merci'i olan gerideki emr lafzı dan maksat neydi? Mükemmel emr yani siga idi. Halbuki ona raci olan buradaki zamirden maksat nedir? Emara hem de mimradan müteşekkil olan emr. Yani merci'inden maksat başka, kendisiyle kastedilen başka. Buna istihsam merciinden siga kastediliyordu. Bu zamiriyle burada ne kastediliyor? Emr kastediliyor. Yani hemze imradan müteşekkil olan emr kastediliyor. İstihdam var. Bir. İkincisi, Molla Kutser dikkat ederseniz muraduhu kelimesini, e, izafetini, terkib izafetini tefsire ihtiyaç duyuyor. Tefsir etti onu. Ey! Malumunuz harfi tefsir, tefsir ediyor. Ne diyor? El muradu bil emri. Bir mana emarat. Tercemin ma manasında. Emr manasında. Müsemmel emir değil. Lafzul emr. Bu manadaki emir ile kastedilen. Şimdi muradu huyu Molla Kutre'nin böyle tefsir etmesi, el muradu bil emr diye bu terkibi izafiyi tefsir etmesi bize neyi gösteriyor? Bize şunu gösteriyor muraduhu emr lafzının muradı kastetti. Lafız bir şey kastetmez. Kim kasteder? O lafzı kullanan mütekellim kasteder. Dolayısıyla buradaki murat kelimesini hu zamirine izafesi bir edna mülabete izafedir. Bu tefsirle Molla Husret bize bunu anlatıyor. Ne demek li edna mülabete? mudaf ileyh ile mudaf arasında en alt seviyede bir vasıtayla irtibat var. Direkt irtibatı yok. Vasıta ne burada? Mütekellim. Yani muraduhu demek. Mütekellimin emir lafıyla kastetmiş olduğu demek. Mütekellim vasıtasıyla emir lafzı murad ile ne yapıyor? İrtibat kuruyor, irtibatlanıyor. Buna izafe لِاَدْنَا مُلَابَشَتَdir. Yani en alt seviyede mudaf ileyh ile mudaf arasında ne vardır? Bir ilişki vardır demek. Yani. Bu tekfirde şey oranladır. Muraduhu eğer muradu bil emr bir mana emara emara manasında yani lafız manasında emr lafzı emrin müsemması değil, siga değil. O emr lafzı ile mütekellimin kastetmiş olduğu ve huvel vücud ki o mütekellimin kastetmiş olduğu nedir emir lafzıyla? Vücuttur. Demiştik ya birinci dava neydi? Hemze imradan müteşekkil olan emrin vücuba mahsus olduğu davası. Şimdi o iddiayı söyledi, birinci davayı söyledi. Bu davanın deliline geçecek şimdi. E el-muradu bil-amr ve huve eydanikel murad. Bu emir ile mütekellinin kastetmiş olduğu nedir? El vücubu vücuttur, zennet ve ibahatu nedip ve ibaha değildir. Şimdi daha ileriki derslerde belki bir ay sonra gelecek olduğumuz konularda derslerde emr lafzı emr lafzı hem de imradan müteşekkil olan emr lafzı vücutta mı hakikattır? Nedipte mi hakikattır? İbahada mı hakikattır? Tevakkufta mı hakikattır? bu husustaki ihtilafların hepsine girecek. Burada biraz sonra verecek olduğu iki davanın girişi olması bakımından ne yaptı? Bu konuyu kısaca aldı. Ve dedi ki emr, hence imradan müteşekkil olan emr lafzı ile mütekellimin kastetmiş olduğu vücuttur, nedip ve ibaha değil. Niçin vücuttur? Nedip ve ibaha değil. Limnas nas, nas var da ondan dolayı. Yani ayet ve hadis var ondan dolayı. Önce ayeti sonra hadisi delil olarak getiriyor. Ama kitabı, nas var dedi. Nas, kitaptan nas nedir? Yani ayet, فَقَوْلُهُ Teala. Mevla Teala'nın şu kavli kerimidir. Bismillah. فَلْيَحْدَ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فَلْيَحْدَرْ Sakınsın, korksun. Kim? اَلَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Hi zamiri, müfessirlere göre Mevla'ya da vaki olabilir, Resulullah'a da vaki olabilir. Allah'ın veya Resulünün emrine muhalefet edenler korksunlar. Neden korksunlar? En tusibehum fitnetun. Kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden ev yusibehum azabun elim. Veyahut da kendilerine elem verici bir azabın isabet etmesinden korksunlar. Bu ayeti kerimede, bu ayeti kerimede istidlal mahalli sen seyyahler midir? Yoksa yuhalifûne an emrihi oradaki emr kelimesi midir? Bunda da ihtilaf var. Fakat Molla Hüsrev biraz sonra hadisten getirecek olduğumuz delilde de ki hadisten getireceği delil de Mevla ile şu ala ümmetiyle emertuhum bisivaki. Emertuhum. Dikkat edersiniz. Orada da hemze-i mağdan teşekkül eden emr var. Bu ayeti kerimede de yuhalifun an emrihi hemze-i mağdan teşekkül eden bir emir var. Her ne kadar evvelinde felyah der nedir? Emri vaiddir. Siga olarak emir var ise de istişhat mahalli felyahler değil. Nedir ya? yuhalifun an emrihi oradaki emr istişhat mahallidir. Nasıl onunla emara yani hemze mimradan teşekkül eden emrin vücuba mahsus olduğunu oradan nasıl çıkardık, bu ona nasıl delil oldu onu anlatacağız. Ama evvela istişhat mahallinin اَلَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ oradaki emr nasıl olduğunu bilelim. Şimdi anlatacak onu tabii Molla Hüsrev ama kestirmeden anlatacak. Biz onu evvela bir anlatalım. Bu ayetin kelimedeki yuhalifun an emrihi oradaki emr kelimesinin hemzemi muradan müteşekkil olan emrin vücuba mahsus olduğunu nasıl ispat ediyor onu bir ortaya koyalım önce. Şöyle ispat ediyor. Şimdi ayet-i evvelinde felyahdar emri var. İlerisinin delaletiyle buradaki felyahdar emri, emri gaibi yani tehdit için. Ve bu tehdit neye tarif edilmiştir? اَلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Allahu Teala'nın veya Resulünün emrine muhalefet etmeye bağlanan bir tehdit var. Yani o zaman اَلَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِيَ Bu tehdit bağlanıyorsa bu menful olan اَلَّذ۪ينَ suleti bu tehdidin neşidir? İzzetidir. Yani Allah ve Resulünün emrine muhalefet etme nedir? İllettir. Neye illettir? Tehdide, vaide illettir. Burada bir tehdit var, bir de azabı vaat etme var, vaid var. Yani yusibahum azabun elim diyoruz değil mi? Şimdi bu e, ona illet olunca o zaman biz deriz ki <clears throat> her bir fiil ki onun yapılması durumunda tehdit var ise, azap ile vaid var ise, tehdit ve vaid var ise, genelliyoruz şimdi kural veriyoruz. Her bir fiil ki Burada da o her bir fiil bir fiil var. Her bir fiil ki genel kural. O fiil tehdit ve vaidi gerektiriyor yapılması durumunda o zaman o fiil nedir? Haramdır. Burada اَلَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ an اَمْرِه۪ي Allah'ın ve Resulünün emrine muhalefet edenler. Emr kelimesi varsa o emr ile emredilen bir şey var. Me'murun bih var değil mi? Emredilen bir fiil var. O fiili terki var bir de burada. Terkten maksat nedir? Muhalefet. Bakınız ellezine yuhalifun an emrihi derken emrin gerektirdiği bir fiil muhalefetle de o fiilin terki var. Bir fiil ki onun terki ile onun terkine tehdit veya da va'i mursak oluyorsa o terkül fiil ne olmalıdır? Haram olmalıdır. Evet haram. Ne haramdır? Allah ve Resulünün emrine muhalefet etme haram. Muhalefet nedir demiştim? Emrin gerektirdiği fiili terk demektir muhalefet. Şimdi emrin gerektirdiği fiilin terki yani muhalefet haram olunca o zaman haram haramı gerektiren ne olmalı? Vacibin tersi yani farkın tersi olmalı. Demek ki emrin gerektirdiği fiil vaciptir. O vacibin terki ki o muhalefettir, o haramdır. Buradan da gidiyoruz ki emrin gerektirdiği fiil vacip ona muhalefet ettiği o fiili terktir, o da nedir? Haram. O zaman emrin kendisinin munkeri nedir? Vücuttur. Eğer emrin gerektirdiği fiil vakit oluyorsa emrin munkeri vücut demektir. Biz muhalefet haramdır diyorsak muhalefet nedir? Emrin gerektirdiği fiilin terkidir emrin gerektirdiği fiilin terki haram ise emrin gerektirdiği fiil vacip olmalıdır. Yani farz olmalıdır. Farzın terkinden bir harama gidebilirsiniz. Dolayısıyla emrin gerektirdiği fiil vacip olunca emr lafzının münkebi ne oluyor? Vücub oluyor. İşte bu ayet-i kerime emrin mucebinin vücut olduğunu bu yolla ne yapıyor? Ispat ediyor. Şimdi bu lafızlar bu anlattıklarını ibareyle bize anlatıyor. Bakınız diyor ki فَاِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ Bu kavli kerimden anlaşılan nedir? Et-tehdid, tehdittir. Ne üzere? Ala muhalefetil emr. Emre muhalefet üzere tehdit var. <clears throat> Emre muhalefet ne demek? Emrin gerektirdiği bir fiil var, o fiilin terki var. İşte onun haberine muhalefet. Emrin gerektirdiği bir fiil var, o vaciptir. Onu terk etmenin adı da o vacibe muhalefet etme demektir. İşte bu e, muhalefet şeyinden mefhume minhu bu ayet kerimeden anlaşılan ettehdidu ala muhalefetin emr emre muhalefetin muhalefete tehdit var. Ve ilhakul vaidi biha o muhalefete vaidi yani azab ile tehdidi ne vardır? Katma vardır. Buradan hareketle o, o zaman فَيَجِبُ اَنْ تَكُونَ مُخَالَفَةُ الْاَمْرِ حَرَامًا Bu durumda emre muhalefet nedir? Haram. Emre muhalefet haramdır ne demek? Emrin gerektirdiği bir fiil var. O vaciptir. Onun terki muhalefet o. Onun terki de nedir? Haramdır. Ve terkenlil vacibi. Vacibi terktir. Ne vacibi? Biz vacipten mi bahis yaptık? Tabii ki yaptık. Zınnen yaptık. Emrin gerektirdiği nedir demiştik? Vaciptir. Onun terki haramdır diyorsanız emrin gerektirdiği fiilin terki ona muhalefet haramdır diyorsanız ki diyoruz o zaman burada emrin gerektirdiği fiile de vacip dememiz lazım. Terkenlil vaciptir bu. Niye terken lil vaciptir? Niye haramdır emre muhalefet? لِيُلْحَقَ بِهَا الْوَعِيدُ وَتَهْدِيدُ Çünkü bu muhalefete ne katılmıştır? Tehdit ve vaid katılmıştır ayet-i kerimede. Ayet-i kerimede felyahdar emri tehdittir. O tehdidin illeti nedir demiştik biz? Mabadindeki sıledir demiştik. Ellezînedir, sılesidir. O sılede geçen nedir? emre muhalefettir. Dolayısıyla emre muhalefete seyyahlar vaidi katıldı mı? Katıldı. Yani tehdidi katıldı mı? Katıldı. Azab ile vaid katıldı mı? Katıldı. Bu da neyi gösteriyor o zaman? Demek ki emre muhalefet. Yani emrin gerektirdiği fiili terk etmek haramdır. Vacibi terktir. Demek ki emrin gerektirdiği fiil öyleyse vaciptir. Emrin gerektirdiği fiil vacip ise emrin mucebi de vücut olur. Dolayısıyla emir vücuda mahsustur. Birinci delil ayet kelimeler. Şimdi ikinci delile geçiyoruz. Vemmel hadisu, hadise gelince, sakavru aleyhisselam, hadis Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadisidir. İkinci delil. Nedir o? Mevla Enekum kâle ümmetiyle emartuhum bissivâki. Ümmetime meşakkatli olmayacak olsaydı misvak kullanmayı onlara elbette emreder. Dikkat edelim şimdi. Bu hadis-i şerifte de emartuhum ve emartuhum hem de imradan müteşekkil olan emr lafzı getirir. Zaten davamız neydi? Davamız hemze imradan müteşekkil olan emr lafzının vücuba mahsus olduğunu, mahsus olduğu idi. Onu ispat sadedinde bu hadis-i şerifi delil olarak getirdi. Delil midir hadis-i şerif? Evet delil. Neden? Dikkat ediniz hadis-i şerifte ümmetime meşakkatli olmayacak olsaydı misvak kullanmayı onlara emrederdi. Ha demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam misvak kullanmayı bize emretseydi ne olacaktı ümmetler? Meşakkat olacak. Meşakkat ancak vacibe lahip olur, mulhak olur. Meşakkat neye lahip olur? Neye mulhak olur? Ancak vacibe, zorunlu olan bir şeye mulhak olur. Nedip veya ibaha olsa idi, orada negipte ne vardı? Yapma tarafı tercih edilendir. Terk ederse de terk eder. İbahada ne vardı? Yapsa da terk etse de eşittir. Orada meşakkattan bahis yapılamaz. Meşakkat ancak nerede söz konusu olabilir? Emir vücut için olursa o zaman söz konusu olabilir. Dolayısıyla hadisi şerifte eğer ümmetin üzerine diye olmayacak olsaydı onlara misvak kullanmayı emrederdim hadisi şerifinde. Demek ki misvak kullanmayı bize emretsek idi Efendimiz aleyhissalatü vesselam meşakkat olacak emre ne mulhak olacaktı? Meşakkat mulhak olacaktı. Bu da gösteriyor ki emir vücut içindir. Aksi takdirde emir nedir veya ibaha için olsaydı meşakkat olmayacaktı çünkü. Neden? Ya yapsa da olur, yapmasa da olur. Böyle bir işte kişiye meşakkat olur mu? Yapman zorunludur dersek o zaman meşakkat olur yapman zorunludur dememiz ancak ne zaman tahakkuk eder? Emir vücut içindir dersek tahakkuk eder. İşte şimdi Allah'ın bu dediği bir ibare olarak yine bize anlatıyor. Baba delilun ala ennel murade bil emr bu hadisi şerif delildir ki emir ile kastedilen huvel vücud. Vücuttur başka bir şey değil. Neden? Çünkü feinnel meşakkate innemâ yelhaku bihi. Meşakkat ancak vücuba mulhat olur. La bin necde ve gayri. Nedip, ibaha ve diğerlerine meşakkat ne olmaz? Mulhak olmaz. Bunu biraz önce anlattık. Peki. Şimdi gelelim ikinci ihtisasa. Birinci ihtisas delilleriyle bitti. Yani hemze imradan müteşekkil olan emr lafzı vücuba mahsustur. Ayetten ve hadisten buna delil getirdik. Şimdi asıl konumuz olan bu ihtisas, ikinci ihtisastır. Yani siganın vücuba kasredilmesi. Siganın vücuba kasredilmesi. Şimdi bu ihtisastan bahis yapmadan önce bir genel ana bilgi verelim. Nedir o? Bir lafız ile mana arasındaki ihtisas ilişkisi üç şekilde olur. Birincisi Birincisi, birinci ihtisas sadece lafız tarafından. Yani lafız manaya muhtastır, takdis edilmiştir ama o manayı başka bir lafızda ne yapabilir? ifade edebilir. Birinci ihtisas sadece lafız tarafından olur. Yani lafız manaya muhtastır, mana ise lafıza muhtas taksis edilmiş değildir. Ne gibi mesela? Elfaz-ı mütevadife gibi. Leys ve esed kelimesi. Esed kelimesinin manası nedir? Hayvan-ı müfteris. Hayvan-ı müfteris diyoruz. Burada esed kelimesi hayvan-ı müfteris manasına tahsis edilmiştir. Ancak mana bu lafza tahsis edilmiştir. O manayı başka bir lafızla ifade edebilir. Nitekim ediyor. Esed kelimesi hayvan-ı müfteriş manasında olduğu gibi Leyf kelimesi de hayvan müfteriş manasında. Gazanfer kelimesi de hayvan müfteriş manasında. Yani ihtisas sadece hangi cihetten var? Lafız cihetinden var. Mana cihetinden yok. O manayı başka bir lafızla ne yapabiliyor? İfade edebiliyor. Bunlara elfaz-ı müteradife deniyor. Elfaz-ı müteradifede mana lafza mahsustur, şey, lafız manaya mahsustur ama mana lafza mahsus değil veyahut da ikinci ihtisas dediğimiz ise sadece mana cihetinden olur. Lafız cihetinden olmaz. Yani mana lafza muhtastır ama lafız manaya muhtas taksit edilmiş değildir. Bu da nedir? Lafzı müştereklerdedir. Aynı lafzı. Bir vasfında neye vat edilmiştir? Casusa vat edilmiştir. O casus manası ayın lafzına mahsustur. Ama ayın lafzı o manaya mahsus değildir. Çünkü biliyoruz ki ayın lafzı başka bir vazo ile göz manasındadır. Başka bir vazo ile pınar manasındadır. Başka bir vazo ile altın manasındadır. Başka bir vazo ile eşya manasındadır. Başka bir vazo ile ağzın zıttı olan ayın manasındadır. 30'a yakın manası var. Bu ayın lafzında her laf edildiği mana bu lafta mahsustur ama lafız o manaya mahsus değil. Bu ikisi şu anda bizim konumuz değil. Bizim konumuz olan hem lafız manaya mahsustur hem de mana lafza mahsustur. Bahis konusu olan burada kol vakıflar ve diğer usullerde de aynı ibare kullanılmıştır. Öyle bir ibare kuruluyor ki kurulan ibarede iki iktisas da bize verilecek. Yani lafzın manaya mahsus olduğu, mananın da lafza mahsus olduğu bize verilecek. Ona geliyor. Nitekim başını okuduk aslında. Yahtassu muraduhu ve huvel vücub. iktisat iktisas eder. Bisihati. Şimdi her iki yerde de biraz sana hafatin bihi diyecek hafıza kelimesinden sonra gelen ba, yahtassu kelimesinden sonra gelen burada bir sifatindeki ba maksura dahildir. İhtisas maddesinden sonra gelen ba maksura dahil olunca ihtisas maddesi yenferidu manasında olur. O zaman öyle bir mana verelim ki onunla yapalım. Verelim. Yahtassu yani yenferidu. Münferit olur. Tek kalır ne e, vücub mu? Vücub. Ne ile münferit olur, tek kalır vücub. Vücub tek kalır ne demek? Nedip ve ibahadan, tevakkuftan ayrılır demek. Asıl tartışma üçtür bazılarına göre dört şeydir. Mutlak emir vücutta mı hakikattır? Nedip'te